खेत रो ॾाया वरिया चिक दीड़े खारे चेर पै पाक हसंदा जाया वरिया चां सिक मां पीड़ी माणे पाक सुहा बनीत बस्तु दिवे माग द पूण तार जी अलाए चल जे अलाए सिर द साईं दायम राव साया बरिया चांव エクディアマはイきキ